հայրենակիցներ։ Այսօր փետրվարի 6-ն է, օրը 3 շաբթի։ Եթերում խաչմերուկ տեղեկատվական ժամանցային ծրագիրն է։ Ստուդիայում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Այսօր ծրագրում Անցած տարի Հանրապետության 8 համայնքներում իրագործվել է 9 ծրագիր աշխատանքի սոցիալական հարցերի եւ վերաբնակեցման նախարարության վարձատրվող հասարակական աշխատանքների կազմակերպման միջոցով գործազուրկների ապահովում ծրագրի շրջանակներում, պատմում է Վան Նովիկովը։ Մշակութային լուրեր Քաշաթաղի շրջանի Քարեգահի համայնքի միջնակարգ դպրոցը հիմնադրվել է անցած դարի 90-ականների կեսերին։ Քնար Բաբայանի սյուժեն։ Շուշիի Դանիել Ղազարյանի անվան երաժշտական թեկումով դպրոցում աշակերտները դպրոցական առարկաներին զուգահեռ ուսումնասիրում են երաժշտական արվեստ։ Մանրամասներին ծանոթացել է մեր աշխատակից Անահիտ Միրզոյանը։ Այսօր կլսեք հաղորդման կրկնությունը։ Մեր եթերաժամը կավարտենք օրացույցով։ Նախ լսենք Վան Նովիկովին։ Աշխատանքի սոցիալական հարցերի եւ վերաբնակեցման նախարարության վարձատրվող հասարակական աշխատանքների կազմակերպման միջոցով գործազուրկների ժամանակավոր զբաղվածության ապահովում ծրագրի շրջանակներում անցած տարի հանրապետության 8 համայնքներում իրագործվել է 9 ծրագիր։ Պետական բյուջեից այս տարի եւս բավականաչափ միջոցներ են հատկացվել ծրագրի շարունակականության ապահովման համար։ Նպատակը վարձատրվող հասարակական աշխատանքների կազմակերպման միջոցով համայնքներում գործազուրկների ժամանակավոր զբաղվածության ապահովումն է։ Նախարարության աշխատանքի եւ զբաղվածության գործակալության պետ Համլետ Պետրոսյանը մանրամասնեց, որ վարձատրվող հասարակական աշխատանքների կազմակերպման ոլորտներում ընդգրկված են սոցիալական ենթակառուցվածքների վերանորոգման ներհամայնքային ճանապարհների, խճուղիների, մայթերի, այգիների, պուրակների, խաղահրապարակների պատմական հուշարձանների, թանգարանների, գերեզմանատների ցանկապատման եւ բարեկարգման, ինչպես նաեւ արտակարգ իրավիճակների հետևանքների վերացման օժանդակ աշխատանքները։ Ծրագրով նախատեսված աշխատանքներում համայնքներից ընդգրկվում են Արցախի Հանրապետության աշխատանքի սոցիալական հարցերի եւ վերաբնակեցման նախարարության աշխատանքի եւ զբաղվածության գործակալությունում հաշվառված գործազուրկները, ովքեր աշխատանքային 1 օրվա դիմաց 5000 դրամ վաստակելու հնարավորություն են ստանում։ Ընդ որում, մեկ ծրագրի իրագործման ժամկետի տևողությունը 3 ամիս է։ Ծրագրի նպատակը վարձատրող հասական աշխատանքների կազմակերպման միջոցով գործազուրկների ժամանակավոր զբաղվածության ապահովումն է։ Գործում է 2017 թվականից կառավարության որոշման համաձայն որոշումը հաստատվել է 2017 թվականի ապրիլի 26-ին նշված ծրագրի ոլորտներն են սոցիալական ենթակառուցվածքների օբյեկտների վերանորոգման եւ հարաբից տարածքների բարեկարգման, ներհամայնքային ճանապարհների, վճռույնների, մայթերի, այգիների, պուրակների, խաղահարապարակների, պետական պատմական հուշարձանների, թանգարանների հարակից տարածքների գերեզմանատների ցանկապատման, բարեկարգման եւ արտակարգ իրավիճակների հետևանքների վերացման օժանդակ աշխատանքների իրականացում։ Ծրագրի առաջնորդության կարգով իրականացումը լավը շրջաններում։ Ծրագրով նախատեսված աշխատանքներում ընդգրկում են աշխատանքի վավարչական գործակալությունում գրանցված գործազուրկները, կամպանով գրանցված գործազուրկները։ Առաջնորդությունը տրում է ծրագիրը ներկայացված համանքի գործազուրկներին, եթե սոս համայնքը կամ դիշ համայնքը ծրագիր ներկայացնեի եւ ծրագրում ընդգրկե ենք հոգին աշխատողական 3 հոգի Մաշկալաշեն գյուղից առաջնորդում տամակ այդ համայնքին։ Կարողանալ մնաց ծրագիրինի վեր մասնագետի հարցեր գյուղում ինի վեճ արդեն ասի կողքի գյուղություն։ Հիմնականում գյուղապետը, համակապետը պիտի հանդիպի իր համայնքում հաշվարած գործազրկները։ Մեծ ծրագրի արժեքը չի կարող գերազանցել երկու միլիոն հրդրամ։ Կարե մին համայնքապետ ներկայացնել երկու ծրագիր։ Համայնքապետը ուսումնասիրելով իր համայնքում ծրագրերի իրականացման պատակարարությունը կազմում է վարձատրողական աշխատանքների ծրագիր եւ վարչակազմի միջոցով ներկայացնում մաս։ Ծրագիր հաստատելուց հետո, հավանության ժամանակ հետո համայնքի ղեկավարի հետ կնքում է վարձատրողական աշխատանքների իրականացման պայմանագիր։ Համայնքապետը իր հերթին ուրտեն ծրագիրը կազմում է նախորոք դի որոշացնի այդ ու անական կանոկինական տեղալ գործը համանքի բնակիչներին դի ապահովի գործակալությունը գործազուրկ հաշվելու գործընթացին ուղեկցի ցանկատվալանք, ասեն ինչ ցանկահարկը որպես գործազուրկ հաշվարում։ Հանրապետության 8 համայնքներում իրականացել ենք 9 ծրագիր, որտեղ ընդգրկվել են համայնքներում հաշվառված թվով 39 գործազուրկ գյուղաբնակներ, որոնք ապահովվում են ժամանակավոր աշխատանքով։ Ըստ տարվա դրությամբ արդեն վարչակազմերի տեղեկացված է որպես արդեն համայնքների հավաքագրել ծրագրերը եւ ներկայացնել։ Եվ սպասում ենք նոր ծրագրերին։ Մարտունու շրջանի Գիշի համայնքում իրականացել են երկու ծրագիր՝ մի ծրագրով համայնքի Հոլոմբա կոչվող աղբյուրի ջրղույների մաքրման աշխատանքներ են իրականացնել եւ Գյուղի գերեզմանոց տարածքի բարեկարգման աշխատանքներով։ Սպիտակաշին համայնքում գերեզմանոց տարածքի բարեկարգում։ Խնացախ համայնքում Ասկանի շրջանի Գյուղի գերեզմանոց տարածքի բարելավում եւ գերեզմանոցի ջրագծի նորոգում։ Ասկանի շրջանի ներքին սզնեք Գյուղի գերեզմանոց տարածքի բարեկարգում Ասկերանի շրջանի դարավ, համայնքի ներքին եւ արտաքին ջրատար խողովակների վերանորոգում, աղբյուրների եւ սեփավայրերի բարեկարգում։ Ասկերանի շրջանի ուխտասավ, համայնքի ներքին ճանապարհների եւ գյուղապետարանի ցանկապատի վերանորոգում։ Հադրուտի շրջանի ազող համայնքում իրականացրել են համայնքի հուշարամալերի տարածքի բարեկարգման աշխատանքները։ Ասկանի շրջանի ջրավազներ համայնքում, Գյուղի 1911 թվականի կառուցված աղբյուրի վերանորոգում եւ գերեզմանոցի բարեկարգ։ Հետաքրքրությունը ցուցաբերվում համայնքապետերի կողմից, իրենք պատրաստականություն հայտնում կազմեն նոր ծրագրեր, սպասում են նոր ծրագրերին, որպեսզի համապատասխան ընթացք տվեն։ 20 միլիոն դրամ նախատեսված տարվա կտրվածքով այդ ծրագրի համար պետական բյուջեից։ Սյուժեն պատրաստել էր Վանիկ Նովիկովը։ Աչմերուկն է եթերում։ Մեր հանդիպման օրերն են՝ երկուշաբթիից Սուրբաթ, ժամը 15-ից 15-ից մինչև ժամը 16-ը։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Լուրեր մշակութային ասպարեզից։ Ստեփանակերտի թատրոնի շենքի նորոգումն Արցախի հետ համագործակցության ամենակարևոր գործն է այս պահին։ Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարար Արմեն Ամիրյանը Թրուցկա ժողովում տեղակալ Արև Սամոելյանին հանձնարարեց կարճամկետում գնահատել վերանորոգման աշխատանքի ծավալը, կազմել նախահաշիվը, ինչից հետո կորոշվի ֆինանսավորման համար դրամահավաքի եղանակը։ Վերանորոգումն արվելու է մասնավոր ընկերությունների անհատների նվիրատվություններով։ Հայաստանի մշակույթի նախարարության պոակներն Արմեն Ամիրյանի հանձնարարությամբ 1 ամսվա ընթացքում պետք է որևէ միջոցառում իրականացնեն լավ կազմակերպված գովազդով, իսկ Տոմսերի վաճառքից ստացված հասույթը ուղեն Ստեփանակերտի թատրոնի շենքի նորոգմանը։ Օրերս Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան օպերայի եւ բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի բեմում Ալեքսեյ Հեքիմյանի սիրված երգերն էին առաջին անգամ սիմֆոնիկ նվագախմբի նվագակցությամբ եւ նոր գործիքավորմամբ։ Հայաստանի Պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի կողմից կազմակերպված համերգը նվիրված էր Հեքիմյանի 90-ամյակին։ Երեկոյին ներկա էր Հայաստանի Հանրապետության նախագահի Տիկին Ռիտա Սարգսյանը, ում հովանու ներքո էլ անցկացվում էր հոբելյանական համերգը։ Հանդիսությանը ներկա գտնվելու համար Երևան էին ժամանել Ալեքսեյ Հեքիմյանի ворթիները Միքայելը եւ Ռաֆայելը։ Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի նվագակցությամբ հայկական էստրադայի սիրված երգիչները ներկայացրին Հեքիմյանի Բարի Արագիլ, Անուշիկ իմ քույրիկ, Շողոտ Շաղոտ, Ես չիմացա թե ինչու, Իմ Ղարաբաղ եւ բազմաթիվ այլ երգեր։ Ալեքսեյ Հեքիմյանի որդի Միքայել Հեքիմյանը երախտագիտությունը հայտնեց դահլիճում ներկաներին եւ կազմակերպիչներին հոր հիշատակը վար պահելու համար։ Նա հատկապես շեշտեց Տիկին Ռիտա Սարգսյանի դերը Հեքիմյանի ստեղծագործական ժառանգության պահպանման գործում։ Միքայել Հեքիմյանը նշեց, որ թեև հայրը վաղ է հեռացել կյանքից, սակայն երջանիկ մարդ է եղել, քանի որ նրան սիրում է ժողովուրդը, նրա արվեստը հիշվում է, նրա երգերը կատարվում են։ Նա նաև առանձնացրեց երկու մարդու, ովքեր մասնակից են եղել Հեքիմյանի երաժշտական հաջողություններին՝ իր մայրը Վալենտինա Հեքիմյանը, որը Ալեքսեյ Հեքիմյանի գաղափարակիցն էր։ Գեղարվեստական երաժշտական երեկոն ամբողջական անդրադարձ էր Ալեքսեյ Հեքիմյան մարդու ստեղծագործողի կյանքին։ Տեսաշարով ներկայացվեցին հատվածներ կոմպոզիտորի հարցազրույցի զրույցներից արխիվային նյութեր հուշեր նրա մասին։ Հնչեց նաև մեր մեծերից Արամ Խաչատրյանի կարծիքը Հեքիմյան կոմպոզիտորի մասին։ Երեկոն ավարտվեց անակնկալով։ Հնչեց պրեմիերա Ալեքսեյ Հեքիմյանի գործիքային ստեղծագործության հիման վրա Ավետ Բարսեղյանի խոսքերով գրված հանդիպում Երևանի հետ երգը։ Թուրքիայի Հյուսեյն Քարաբյուկ նահանգում հայտնաբերվել են ավելի քան 1500 տարվա պատմություն ունեցող եկեղեցու ավերակներ։ Այս մասին հայտնում է Ստամբուլի հայկական պարբերականներից հայթերթը։ Քարաբյուկի համասարանից դոցենտ Էրսին Չելիկբաշը լրատվամիջոցներին հայտնել է, որ դա կարող է լինել փոքր Ասիայի տարածքում մինչ օրս պահպանված ամենահին եկեղեցիներից մեկը։ Այն ամենայն հավանականությամբ օգտագործվել է պոտանցի քրիստոնյաների կողմից։ Հնագետները հակված են այն կարծիքին, որ եկեղեցին եղել է կարևոր ուխտատեր տեղի տարածքի քրիստոնյաների համար։ Եկեղեցին հայտնաբերվել է նահանգում գտնվող հնագույն եւ այժմ անմարթաբնակ պատմական քաղաքի տարածքում, որը ենթադրաբար կառուցվել է մեր թվարկությունից առաջին դարում ու բնակելի տարածք համարվել մինչև 8-րդ դար։ Հայ ընթերցողին ներկայացվեց Սպենսեր Ջոնսոնի եւ Քեն Բլանչարդի նոր մենեջեր Մեկ Ռոպեն գիրքը։ Վերջինս համարվում է երբևէ հրատարակված ամենահաջողակ մենեջմենթի գրքերից։ Ընթերցողը կսովորի 3 հեշտ կիրառելի մենեջմենթի մեթոդներ, որոնք արդեն փոխել են միլիոնավոր մարդկանց կյանքեր։ Գիրքը հայերեն թարգմանել է Նազելի Կարապետյանը։ Տասնամյակներ շարունակ մենեջեր Մեկ Ռոպեն գիրքը օգնել է միլիոնավոր մարդկանց առավել հաջողակ լինել իրենց մասնագիտական եւ ազնական կյանքում։ Թեև գրքի հիմքում դրված սկզբունքները տարիները ժամանակ չեն ճանաչում, մեր աշխարհը կտրուկ փոխվել է գրքի առաջին հրատարակումից հետո։ Այսօր ձեռնարկությունները անկախ ռեսուրսների սակավությունից պետք է կարողանան ավելի արագ արձագանքել, որ เป զի շարժվեն անընդհատ փոփոխվող տեխնոլոգիաներին եւ գլոբալացմանը համընթաց։ Այդ իսկ պատճառով Ken Blanchard-ը եւ Spencer Johnson-ը վերահրատարակել են մենեջեր Մեկ Ռոպեն գիրքը։ Հոլիվուդյան գերաստղ Անջելինա Ջոլին անցած հանգստյան օրերին Լոս Անջելեսում մասնակցել է Annie Awards 2018 մրցանակաբաշխությանը նշանակալի միջոցառմանը ներկայանալով 6 երեխաներից երկուսի 11-ամյա Շայլոյի եւ 13-ամյա Զահարայի հետ։ Հայտնի է, որ Annie Awards մրցանակաբաշխության ժամանակ Ջոլիի պրոդյուսերավորմամբ ստեղծված Red Wing-ը անիմացիոն ֆիլմը հաղթել է մի քանի անվանակարգում։ Ուշագրավ մուլտֆիլմը, որը պատմում է Թալիբանը հաբեկչական խմբավորման վերահսկողության տակ գտնվող Աфghanստանում ապրող աղջնակի պայքարի մասին այս տարի կպայքարի հեղինակավոր Օսկար Մրցանակի համար։ YouTube-ի Star Wars ալիքում հրապարակվել է Solo աստղային պատերազմներ պատմություններ ֆիլմի թրեյլերը, որը մեկ օրում հավաքել է ավելի քան 3 միլիոն դիտում։ Հայտնի է, որ սփին-օֆը նվիրված է ֆանտաստիկ սագայի հերոս Han Solo-ին, որին մարմնավորում է ամերիկացի դերասան Օդեն Էրենրայքը։ Նշվում է, որ ֆիլմի պրեմիերան սպասվում է այս տարվա մայիսին։ Ֆիլմում նկարահանվել են նաև Woody Harrelson-ը, Emilia Clarke-ը եւ Donald Glover-ը։ Դուք լսեցիք մշակութային լուրեր։ Հերուկն է եթերում տեղական ժամանակով 15:34 րոպե։ Մնացեք մեզ հետ։ Քաշաթաղի շրջանի Քարեգահի համայնքի միջնակարգ դպրոցը հիմնադրվել է անցած դարի 90-ականների կեսերին։ Քնար Բաբայանի սյուժեն։ Քաշաթաղի շրջանի Քարեգահի համայնքի միջնակարգ դպրոցը այսօր ընդամենը 30 աշակերտ ունի։ Տնորեն Գևորգ Մնացականյանը, ով նույն դպրոցի շրջանավարտ է, հիշում է, որ ժամանակին 80 աշակերտ են ունեցել։ Շրջկենտրոն Բերձորին կպակ գյուղի կրթօջախը հիմնադրվել է անցած դարի 90-ականների կեսերին։ Աշակերտների քանակի նվազման պատճառների մասին պատմում է դպրոցի տնորենը։ Սկզբից մի բնակելի տնում են դասերն անցկացրել, հետո կեսը վերանորոգել է։ 95 թվի շատ են եղել աշակերտներ։ Հիմա 30 աշակերտ ունենք։ Կա տարիք, որ մի երեխա ա, կա որ 3 հա։ Քչան։ Այս գյուղը մինչև 80 աշակերտ ունեցել է վերաբնակեցման այդ տեմպեր առաջվա պես չի հիմա, դադարել է կամ քչացել է առաջավոր։ Շատ են եկել, մի քանի բազմազավակ ընտանիք ունենք։ Գնան, դա կբան չի մնա։ Շատ են քչանել մի անգամից։ Զրուցակցից խոսքով մասնագետների պակաս չունեն։ Ճիշտ է ուսուցիչների մի մասը Բերձորից ու Հադրութի շրջանի Ազոխ գյուղից են։ Երկու հրավիրված մասնագետ ունենք Ազոխ գյուղից են, 16 ուսուցիչ են, 4-ը Բերձորից, մնացածը գյուղից են։ Չունենք պակաս ուսուցիչ, բոլորն են բարձրագույն ավարտած են, չի պակաս չկա։ Առավոտյան ավտոբուսա լինում Բերձոր քարիք գալիս են, հետո ոդկով կամ մեքենայով գնում են։ Ժամանակի ընթացքում վերաբնակեցվող գյուղերի դպրոցները կարգավորել են դասագրքերի հարցը, իրար միջև պակասող դասագրքերով փոխանակվելով։ Եթե լինում է լավ որ գիրք քիչ է լինում, դու կարողանաս մի դասան 6 երեխա ունես, մի դասան առաջի, հաջորդ տարի մի դասանը խնդիր ունեն, որ 6 երեխան գալիս են դասա, բայց ընդհանրապես գյուղ դպրոցներով կարողանում ենք էլի։ Մեկը մի դպրոցին գնում պակաս գրքերը, այն իրա փոխանակում են տարավերջում նորից հետ են հանձնում։ Չէ, գրքի պակաս ընդհանրապես չի լինում։ Չնայած աշակերտների սակավությանը դպրոցում գործում է կաբինետային համակարգ ռուտելեզուների դասանելն ենք, համակարգիչներ կան, հին են, բայց կան։ Աշխարհագիտությունը շատ քարտեզում ունենք, պատմության կաբինետը կար, լավ այդ առումով։ Հայոց լեզվի կլինի, տարականների կլինի, ամեն ինչ էլ կա եւ որ Մնացականյանի խոսքով աշակերտներն ակտիվ մասնակցում են առարգայական օլիմպիադաներին։ Ներկապահին ընթանում է դպրոցական փուլը։ Ընթանում է ներդպրոցականը, այնուտեւ բարձր միավորներ հավաքածը ներկայացնել ենք ժողովրդ բաժին։ Անցած տարի մի երեխա հանրապետական էլ մասնակցել այնտեղ այգին բարձր միավորները հավաքել։ Մրցանակային տեղ չի գրավել, բայց լավ բարձր միավորներ հավաքել։ Եթե նայենք մասնակցություն օլիմպիադաներին, ապա պատմություն, աշխարհագրություն, ռազմագիտություն, հայրենի մաթեմատիկա։ Մեծ հաշվով օլիմպիա Օլիմպիադաների արդյունքներից ու ծնողների ցանկությունից է կախված դպրոցում կազմակերպող արտադասարանական խմբակների քանակն ու ուղղվածությունը։ Սպորտային ու երաժշտական խմբակների համար Քարեգահի երեխաները հասնում են Բերձոր։ Ընդհանրապես մեր մոտ արտադասանական խմբակներ արդյունք լինում է նոր խմբակ լինում է, այսինքն եթե մի տարի Օլիմպիադա դուք բարձր ցուցանի շավակած, մյուս տարի թույլ են տալիս։ Հանրաշվից, կենգուրու, հայրենից մեղու մասնակիցներն ենք, որ հատուկ մրցանակներ, ցուցանիշներ գրանցել են։ Անգլերենի խմբակալինում, ասմունքի խմբակալինում երեխաների ցանկություն, եթե դիմում են գրուն ծնողները, լինում է մի խմբակ, որ դիմողները շատ են, ապա բոլոր մասնագետները կան բացվում։ Սպորտային որ ուզենք էլ այդպես չի լինի, որովհետև հոկտեմբերից սկսած ծրտերը արդեն դրսում չի լինի, մեզ սպորտզալ չունենք։ Ֆուտբոլի դաշտ ունենք, բայց տակ ժամանակ Բերձորում կա սպորտի դպրոց, երաշտական դպրոց, աղջիկներից, կանոնի տղաներից երկուսը դհոլի են գնում, ֆուտբոլի, կա ջյուդո, այնց ամեն ձևի շախմատի խմբակա, Բերձորում կա։ Սյուժեն պատրաստել էր Քնար Բաբայանը։ Ես ոչ անդունեմ, ոչ դարակի, ունեմ անկրվա բան ազատ հայրենիք երջանիկ երգին երջանիկ երջանիկ երգին ocean Եթերում խաչմերուկն է։ Մեզ կարող եք հետևել նաև Արցախ TV.am ռադիոբաժնում։ Շուշի Դանիել Ղազարյանի անվան երաշտական թեկումով դպրոցում աշակերտները դպրոցական առարկաներին զուգահեռ ուսումնասիրում են երաշտական արվեստ։ Մանրամասները մեր աշխատակից Անահիտ Միրզոյանի հաղորդման կրկնության մեջ։ Մշակույթի ոլորտում սերունդների մեջ գեղեցիկի հանդեպ սեր արտնացնելու, կրթելու, ճաշակ ձևավորելու համար զգալի աշխատանք եւ ջանքեր են անհրաժեշտ։ Շուշիի Դանիել Ղազարյանի անվան երաժշտական թեկումով դպրոցում աշակերտները դպրոցական առարկաներին զուգահեռ ուսումնասիրում են երաժշտական արվեստ, սովորում նվագել տարբեր երաժշտական գործիքներ, ուսումնասիրում կոմպոզիտորների կենսագրությունն ու ստեղծագործությունները։ Ինչպես իմ հետ զրույցում հպարտությամբ նշեց դպրոցի կանոնի դասատու Տաթև Բաղդասարյանը, դրա արդյունքում դպրոցի սաները մյուս դպրոցների աշակերտներից տարբերվում են թե կարգապահությամբ, թե լայն մտահորիզոնով։ Ուրախ ենք ձեզ ողջունել, Տաթև եւ ինչպես մացանք Դանիել Ղազարյանի անվան երաժշտական դպրոցի սանեք նաեւ եւ այստեղ էլ դասավանդում եք, ինչը նաեւ ուրախալի է, որ սաները վերադառնում են իրենց կրթօջախ։ Ինչքան ժամանակ է արդեն որ դասավանդում եք։ Արդեն 7-րդ տարին է, Սովորել եմ Դանիել Ղազանյան անվան դպրոցի Շուշի, այնուհետև ընդունվել Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիան, սովորել պրոֆեսոր Անժել Աթաբեկյանի դասարանում, Այնուհետև 2011 թվականին վերադարձել եմ ու ունեմ իմ դասարանը կանոնի 7-րդ տարին է։ Անցած տարի աշակերտներիցս մեկը Գոհար Ավանեսյանը մասնակցել է Գյումրիի վերածնունդ միջազգային մրցույթ փառատոնին, արժանացի երկրորդ մրցանակին։ Գործիքը ինչպես ընտրեցիք, հետաքրքիր է։ Ինքը եւ ժողովրդական եւ ինձ միշտ թվում է որ դժվար Եվ գեղեցիկ, եւ դժվար, եւ ֆորմերն հա։ է։ Երբ 1997 թվականին Կարեն Ղարիբյանը, դպրոցի գլխավոր տնօրենը, հիմնեց Շուշիում այս դպրոցը, ես եկա եւ իմացա, որ կա կանոնի դասարան եւ ընտրեցի, սովորեցի, որի համար շատ շնորհակալ եմ պարոն Կարենից։ Գործիքի մեջ ի՞նչն է ձեզ համար յուրահատուկ։ Երևի ինչ որ մի բան գտել եք շատ յուրահատուկ հենց ձեզ համար, որ ընտրել եք։ Նախ այն, որ ազգային է, ունի շատ գեղեցիկ տեմբր, մեծ ձայնածավալ, հետաքրքիր հնչողություն Աշակերտները, ինչպես նշեցիք, հպարտանալու առիթ տալիս են, արդեն մասնակցում են մրցույթների, տեղ են գրավում։ Դա խոսում է այն մասին, որ գործիքը նույնպես պահանջարկ ունի։ Այո, վերջին տարիներին, հատկապես վերջին 10 տարիներին, ոչ միայն Ղարաբաղում, նաև Հայաստանում արդեն ահագի մեծ խոսք կա դեպի կանոնի դասարանների, այսինքն ահագին աճել է, որը շատ ողջունելի է։ Դպրոցում նույնպես, օրինակ իմ դասարանում կանոնի սովորում են 9 աշակերտներ։ Կա նաև ուրիշ դասատու, ուրիշ դասարան, որտեղ նույնպես կան աշակերտներ եւ արդեն զարգանում է ահագին։ Մշակութային մայրաքաղաքում եք ապրում մեր բնականաբար պետք է դուք ինքներդ էլ ինչ որ չափով նպաստեք մշակութային զարգացմանը դժվար է այդ գործընթացը Ոչ, եթե մարդ սիրում է իր մասնագիտությունը, դա դժվար չէ։ Զուգահեռաբար մասնակցում ենք տարբեր համերգների, ինքս կատարում եմ, աշակերտներն են նվագում, ոչ միայն սոլո, նաև անսամբլային նյութեր եւ բավականին հետաքրքիր է անցնում։ Շուշիում կյանքը երաշտական։ Փաստորեն իհեճուկս կարծիքի, որ Շուշիում կյանքը այդքան էլ ակտիվ չէ։ Նման բան չկա։ Կարող եք հավաստել, որ մշակութային կյանքը կամած-կամած իր հունի մեջ է մտնում։ Ունեք ինչ-որ սիրած ստեղծագործություններ կամ կոմպոզիտոր սիրելի։ Չեմ կարող թվարկել, որովհետև շատ կան կոմպոզիտորներ, որոնք ունեն տարբեր բնույթի ստեղծագործություններ։ Նվագում ենք նաև արևմտյան կոմպոզիտորների ստեղծագործություններ, ոչ միայն ազգային եւ արևելյան, նաև տարբեր փոխադրություններ եվրոպական կոմպոզիտորներից եւ բավականին հետաքրքիր բազմացնում ենք նվագացանկը երաժշտության։ Եթե մի քանի բառով նշելու լինեք երաժշտությունը ինչ է ձեզ համար ու ինչ է փոխում առհասարակ մարդու կյանքում։ Մարդու հոգևոր աշխարհն է երաշտությունը եւ առանց երաշտության ես չեմ պատկերացնում ինչ որ մեկի որ կարող է դա հոգևոր արժեք է թեկուզ ոչ պրոֆեսիոնալ թեկուզ պարզապես առօրյայում դա շատ կարեւոր է այսինքն արվեստը իր հերթին մարդու հոգևոր ներաշխարն է Իդեպ մանկավարժները նաև խորհուրդ են տալիս երեխաներին փոքր ժամանակվանից երաժշտություն սովորել, այսինքն նրանց ընտելացնել երաժշտություն, նույնիսկ ամենափոքր տարիքում, որ միշտ լսեն, եթե նույնիսկ չհասկանան, որտեղ զարգացնում է։ Ինքնին կրթում է մարդուն անկախ նրանից հետագայում տվյալ երեխան երաժիշտ դառնում է թե չէ, ինքը ակամայից կրթվում է եւ զարգանում։ Տարբերություն նկատում եք ձեր աշակերտների եւ մյուս աշակերտների մեջ։ Զարգացվածության առումով, գուցե լրջության, գուցե ավելի լավ սովորելու։ Ոչ երաժիշտ։ Իհարկե, օրինակ մեր դպրոցի աշակերտները թեկուս դրսում տարբերվում են ուրիշ դպրոցների պահվածքով, կրթվածությամբ միանգամից զգացում է, որ դա Շուշի <laughs> Դանիել Ղազարյանի անվան երաժշտական դպրոցի սաներն են։ Միայն փաստը, որ նրանք ծանոթանում են կոմպոզիտորներին ի վերջո, իդեպ կոմպոզիտորների կյանքին ծանոթանում են նրանց ստեղծագործությունները նվագելուց։ Դա է նույնպես կարևոր է։ Ստեղծագործություն կատարելուց առաջ նախ պատմվում է ստեղծագործության ակունքի մասին ստեղծվելու մասին երևի։ Ինչպես է ստեղծվել, եթե կոմիտասյան երկեր են, թե ինչպես է կոմիտասը այդ ամենը հավաքել, մշակել, մաքրել։ Եթե եվրոպական ստեղծագործություններին անպայման թե կոմպոզիտորը ինչ ժամանակաշրջանում է ապրել եւ ինչ ուղղությամբ ներկայացուցիչ է, կատարվել դրանից զատ դպրոցում երեխաները հաճախում են երաշտական գրականության դասընթացների, որոնք լրացուցիչ գիտելիքներ եւ գրագիտություն են տալիս երեխաներին։ Տաթև տարին նոր է սկսվել եւ բնականաբար ինչ որ սպասելիքներ ունեք նոր տարվանից կան ծրագրեր, որոնց պետք է մասնակցել։ Սկզբնավորման 20 տարին է լրանում եւ մենք ամբողջ դպրոցով պատրաստում ենք մեր 20-ամյակին, որը պետք է մեծ շուկով անցկացվի, եւ հենց հիմա այդ ծրագրերի մասին ենք արդեն մտածում, ինչ կարելի է նվագել, պարապում ենք։ Շնորհակալություն հաջողությունները ձեզ եւ ձեր սաներին։ Ձեզ շնորհակալ։ Եվ թող նրանց հաջողությունները ձեզ միշտ հպարտանալու առիթ տան, քանի որ նաեւ ձեր հաջողություններն են բնականաբար։ Շնորհակալություն։ լսեցիք Անահիտ Միրզոյանի հաղորդման կրկնությունը։ Խաչմերուկն է եթերում մեր հանդիպումը կավարտենք օրացույցով։ Այսօր Սրբոց Ղևոնդյանց քահանանների հիշատակության օրն է։ Բարմենի միջազգային օրն է։ Այսօր ծնվել են Քրիստիան Ֆրիդրիխ Հայնեկենը, Լյուբեկի Մանչուկը գերմանացի հրաշք երեխան։ Համաշխարհային պատմության մեջ եզակի այս երեխան 10 ամսականում սկսեց խոսել։ Աննա Ստյուարտը, Մեծ Բրիտանիայի առաջին միապետը, Էդվին Կլեպսը, գերմանացի մանրեաբան, Ուիլյամ Մյորֆին, ամերիկացի ականավոր բժիշկ, Նոբելյան մրցանակակիր ֆիզիոլոգիայի բժշկության ոլորտում, Ռոնալդ Ռեյգանը, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների 40-րդ նախագահ, հանրապետական, մինչև այսօր ԱՄՆ-ի միակ նախագահ, որ օգտագործել է Օսմանյան Թուրքիայում հայերի ցեղասպանություն արտահայտությունը, Բոբ Մարլին, ջամայկացի ռեգի երաժիշտ։ Ты знаешь, так хочется жить, наслаждаться восходом багряным, жить, чтобы просто любить всех, кто живет с тобой рядом. Ты знаешь так хочется жить, просыпаться с тобой на рассвете, взять и кофе сварить, пока еще спят все на свете. знаешь, так хочется жить. Как не напишут в газете взять и все раздарить. Так хочется жить. лишь прощение, спасение, я знаю. Ты знаешь, так хочется жить в зимнем саду спящей вишне, чтобы